Yo, yo, yo. Ay. Bad Bunny hoy va. Va. Va. Ay, ay. Hoy cobre, yo hoy mismo lo va a explotar. ay. el precio ni voy a preguntar. Ey, fumando en la y nadie lo va a notar. ay. estoy burlado, me tienen que soportar. Ey, porque hoy cobre, yo hoy mismo lo va a explotar. Yo ni voy a preguntar, ey, fumando en la Gucci, nadie lo va a notar. Estoy burlado, me tienen que soportar. Sigo metiendo pila que se les va a agotar. Sigo en el saque yo no pienso rotar. Los reales con una mano los puedo contar. Tengo a los falsos en la mira, es cuestión de apretar. Brr, brr, y le a Clay. Se cayeron con el stay. Hacerle en everyday. Y mírame, cabrón, ahora soy rey. En Miami soy Lebron con Casano en PR para el 96. No entiendo que tú dices, what do you say? Ay, ay, ya entendí. Me está fronteando con una baby que ya yo le di. Fui pa' los Billboard, pa' los Grammy y yo no te vi. Nah, soy leyenda. ha subido como yo subí. Ey, un millón por show ya me fui. Manden a buscarme otro pasaporte. Ustedes meten la presión, pero en la corte. Dile a Pedro Navaja que tenga cuidado conmigo y no se corte. Que no hay quien me soporte y a yo no sorprenda Pero si me da la gana, me engancho todo el polo norte. Número uno, Billboard, ya envía reporte. Los veo de lejos y ninguno en el porte para ser estrella nah. Tú sigues mis pasos, pero no no mi huella. Ah. Saben que estoy en la disco. Cuando ven pasar más de 100 botellas. Porque hoy cobré y hoy mismo los va a explotar. Ey, el precio ni voy a preguntar. Ey, fumando en la y nadie lo va a notar. Ey, estoy burlado, me tienen que soportar. Ey, porque hoy cobré y hoy mismo lo va a explotar ni voy a preguntar. Fumando en la y nadie lo va a notar. Ey, estoy burlado, me tienen que soportar. Ya, ya, ya.